لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدني علما وفهما والحكمة بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Braćo i sestre, nećemo vršiti prozivku, to se odradili meleki. Vjerujemo da su oni naše društvo na ovakvim silima. I to ne sumnjamo. Pred nama je posljednje kazivanje iz sure, iz Hud. Zapravo to je sedmo kazivanje. Kazivanje o Musa salamu i njegovom većina Korana govori o Musa i Islamu i njegovom narodu. Imamo na mnogim mjestima to ukazivanje, imamo ga i u suri Al-A'af, i u suri Ašuara, i u suri Taha, i u suri Kasas, i u suri Gafir, i na mnogim drugim mjestima. Musa je mu'mina, a pa uništenje faraona i njegovih podašina. Ovo uništenje nije bilo sveobuhvatno. Nije uništen sav faraonov narod, nego oni koji su krenuli za Musa, ali A ovo kazivne dolazi nakon šest prethodnih kazivanja u kojima imamo potpuno uništenje naroda iz kojih su spašeni samo poslanici i oni koji slijedili poslanike. Dakle, imamo toliko, toliko kazivanja u ovoj suri. Naravno, mnogo više puta je Allah uništio cijeli narod ovdje nemamo potpuno uništenje. E, ali, pošto se ovo ukazivanje ponavlja kroz Koran mnogo, mnogo puta, možemo zaključiti da je ono možda najvažnije ukazivanje u Koranu i nosi možda najsnažnije poruke. Kaže Allah Đelešanu, وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ I mi smo poslali Musa sa našim ajetima i jasnim dokazima. Ila Fir'aune wa maladihi. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد Faraonu i njegovim glavešinama. I oni su slijedili Faraona. A Faraonov, Faraonovi postupci nisu bili razumni. Jakdom qavmahu jevma qiyame. I oni će predvoditi svoj narod na sudnjem danu. فأوردهم النار يوم شيء جهنم uvesti. بئس الورد المورود a loša li je to mjesto. Utbiju fi hadihi la'natan i tome se može pridodati prokletstvo koje ih prati na ovom svijetu, u jevmal qiyame prokletstvo koje ih čeka na drugom svijetu, separation of food, a lošu je, lošu je to da Dakle, malo ajeta, a mnogo, mnogo poruka. Prethodno kazivanje, bilo kazivanje o o ila medjene ahahum šuajna. I mi smo u medjen poslali poslali šuajna. Kazivanje o Musaru, ali i salam, došlo je odmah posle kazivanja o Medijenu, uništenju Medijena, a Medijen je uništen strašnim glasom. Strašnim glasom. Toga su svi a pa onda posle i zasilu S nebesa. Spašan je samo Šuajbali i Selam i, i Kad Musa, o Musa i Faraonu došla je odmah, poslije kad zrne o Šuajbu i njegovom narodu zbog toga što su oni bili blizu i vremenski i Musa, Musa a.s. je oženio čerku i a.s. Znate, kad je od Faraona otišao u Medjedu. Tamo je prvo naišao na narod koji koji se ponaša silnički, pa je pomogao onim čerkama Švajbovim da, da napoje stoka. I ovdje imamo وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ I mi smo zaista poslali Musa s našim ajetima i jasnim dokazom. velakat, velakat. I, i mi smo zaista ovo le je za potvrdu. A i kad, za potvrdu, zaista, zaista smo mi poslali Musa. Da Allah potvrđuje da je on poslao Musa. Kome? Faraonu i S čime? S jasnim, sa ajetima jasnim dokazima. Dakle, ne dolazi jedan poslanik sam od sebe oni su izaslanici naših stvoritelja. I dolazili su kad god se ukazala potreba. Allah vera jednog od ljudi. Da mu jasne ajete, dokaze, da je on poslani I šalje ga sa zadatkom. Svaki poslanik ima zadatak. I svi oni pozivaju jednoj te istoj vjeri. Allahu Đelešanu pozivaju u islam. <clears throat> Mi smo zaista Musaba sa našim ajetima poslali, ili našim znamenjima. Kad govorimo o ajetima, onda kad se spominju ajeti u Koranu, to su ili ajeti koje imamo u Svemiru, jer Svemir je jedna otvorna knjiga s mnogo, mnogo ajeta, jer kud god pogledaš, Allahovog stvorenja i veličanstvena, brza, sva su I skladu. I svemir mogli smo usporediti s jednom velikom džamijom u kojoj na sežu padaju zvijezde, planete, komete, sateliti, nebesa, stanovnici na tim nebesima, a njih je jako mnogo, broj im zna samo Allah, čak ni Melek ne zna koliko ima Amerika nebesa jedne prilike kaže poslanik sallallahu alaihi sallam tebe esna nebesa škripe va hukka leha anta it a pravom škripe ma fiha šibrun illa fi da fihi malak nema nigdje petlja na nebesima a da nema malaka i svi oni su pokorni a mi smo tako sitni u poređenju s meletima da pronaći se prvo to se ne vole ne može. A oni su puni straha poštovanja prema vladu državu. Mi smo Musaa poslali s našim ajetom. Dakle, ajeti mogu biti znamenje u svemiru, mogu biti muđize koje se daju poslanicima kako bi te muđize takozvani čuda, bila dokaz njihovog poslanstva. A svaki poslanik ima imao ođize, pa je Musa a.s. imao ođize. Isa a.s. tako liječio ubav, liječio izlječio bolesti. Muhammed sallallahu alaihi sallam raspolodio mjesec. Ne on, nego Allah je to za njegov radio. Jer muđize su djela koja čini Allah, ne poslanik, poslanik to ne može. Ali na molbu poslanika Allah to učini. Nesa salam je imao svoje mođize. Kaže Allah Đelešanu na mjestu, drugom mjestu u Koranu kada Adina Musa ja tim Bejina. Mi smo samo dali devet jasni, jasnih aje. Ti devet jasnih aje su šta koji se pretvarao u zmiju. I to nije bilo prividno, to je bilo stvarno. Stvarno se to je zmiju. I je stvarna zmija. Ne prividno. Nije obmanut pogled. Sihebar pa se obmanjivali pogled ljudi, njihova čula, osjetila. I tu i danas ženi mađančar. Naravno, oni vrhunosti uz pomoć šeitana obmanjuju čula E, Musa a.s. to nije I kad se sučelio s njima, ona zmija Musaova pojela sve njihove konopce, sve njihove vražbine. Nestalo je vražbine, ostala je istina. Ostala je muđiza, ostalo je čudo Allahovo, ostala je Musaova zmija. Drugo znamenje je bio šta? Kojim je Musa salam kad je krenuo sa svojim sunarodnjacima bježići od faraona i njegove vojske, došao do mora, udario tim štapom po moru, je Allahovom voljom po more se razdvojilo. Pa ste imali vodu na jednoj strani, ku planine visoka, na drugoj strani isto tako, a između put. I prošao je Musa, ali sam svojim ljudima. Ne može to čovjek učiniti. Allah može. I Allah je to učinio. To je bila druga muđica data Musa salam. Zatim, vadnom neke ila, ila dženah. Tahriz hvala. Stavi ruku u svoj nevera, pa je izgled, bit će bijela. Allah kaže na jednom mjestu ga je su, neće to biti bolest. Neko postane ruka bijela, Allahovom odredbom. Zatim tufan, poplava. Zatim Al-Karat, skakavci, Valkumna, krpelj, Voddofarja, žabe, Voddem, krv, Vanapsom, Netamarat, Netamarat, Valkamus, i umanjivanje, umanjivanje e, plodova i, i života. To, je, to su znamenja, devet znamenja koja su data Musa u alaihi salam. Treća vrsta Allahovi ajeta, to je zapravo njegov šarijet, kaže Allah, uradi što je, nemoj, nemoj to i to raditi. Dakle, imamo ajete u svemiru, imamo ajete u mučice znamenja koja su data, data čuda koja je data poslanicima, koja je poslanstva. Imamo ajete u šarijetu, Allah nešto propiše, nešto naredi, nešto zabrani. Ovdje se najvjerojatnije misli, Allah najbolje zna na ovih devet, devet muđiza pa- koje su, koje date Musa alaihi sallam. Vesu planu mubin. I mi smo dali jasna, jasni, jasni dokaz. Jasni dokaz. Sultan, ovo prevodi kao dokaz. A sultan je zapravo vlast. Vlast. Kad neko ima vlast nad nekim, znate da su Turci imali sultane, tako. Sultan je onaj koji može neko upokoriti. Tačno je da je Musa alaihi sallam bio snažan još kod djete, dok je bio u dvoru faraonovom, pa znate da je odlasno njegov dvor. Jedne prilike ga je ošamario, dobro ga ošamario. Bio je snažan, ošamario. I htio ga je ubiti. Ali intervencija oni, oni njegove žene koja ga je čuvala, koja ga je voljala mnogo, pa ne zna djete ništa, hvala Allahu Musa je sačuvan. Vidite, kada Allah hoće nekog da sačuva, na najgore mjestu na Mijalku, kod najvećeg silnika u njegovoj kući, Allah će ga sačuvati. Ubija djecu po strane, na sve strane, ubija djecu iz tog naroda. Jedno vrijeme je mušku i žensku, a onda poslije samo mušku. A Allah hoće jedno djete da sačuva i dovodi ga u faraonovu kuću, a on baš to dijete traži. I zbog tog djeteta ubija svu drugu djecu. Baš to djete. Evo ti, faraon, evo, ja ću brinuti o njemu, i čuvat ću ga u tom moru. Vidite kad Allah čuva nekog. Nikomu ništa ne može. Kad je Allah na nečoj strani, koga može pobijediti? I jansurkum Allahu fala lakum. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijediti ne može. Treba zaslužiti Allahu pomoći. Allahu podršku. Dakle, Musa a.s. bio je snažan. Kasnije imamo kazivnu u Kur'anu Fevekeze u Musa fakada ali. Kaže i Musa ga je udario jedan put. Fevekeze ono kopta. Kad se su, sukobili Musa, jedan čovjek iz ovog naroda i ovaj drugi koji je pripadao faraonu. On ga je jedan put udario, fahadu ali i ubio ga mjesto. To je bio snažan. Kada je došao u Medjer, kada je pomogao onim djevojkama da napoje, napoje stop, znate, silnici, neće da puste djevojke, da prve napoje. On je podigao zvonara, poklopac, kamen, kamen koji treba da dignu 12 ljudi. On sam podigao kamen. Dakle, bio jako snažan. Pa bi se moglo nasmutiti da ovo, da su ubini i veliku snagu Allah mu jasnu, jasnu snagu. Međutim, Allah zna najbolje. Najvjerojatnije se ovdje misli na snagu dokaza s kojim šalje Allah svog poslanika Musa a.s. Sultan je kad neko nekog upokori. Kad Musa a.s. dođe s tako snažnim dokazima da jednostavno um ostaje bez teksta, bez nema pogovora. Jasno je, svakom je jasno, toliko su ajeti jasni da nema nikako mogućnost da bude drugačije. Dakle, s takvim dokazima dolazi Musa Ila fir'auna wa melei, faraonu i njegovim glavešnama. U Kur'anu imate na mnogim mjestima spomenuto ve meleihi, ve meleihim, njegove ili njihove glavešine. Problem na mnogim dvorovima kod mnogih vladara su baš glavešine. Uglednici. Mele to su oni koji su bliski vladaru. I vi često puta kroz historiju možete vidjeti vladara koji dolazi ni od nepoznat. Tito, ljudi sumnjaju njegovu porijeklo, ali ovo što je pripada ovim narodima. Vidjeli ste koji stvari do, dobri ne govori. Napravi se od njega silnika. Napravi se idola. Prvo tu ide, idu, ide mele glavešine. Nisu, nisu glavešine nepismeni, neuki ljudi. To su intelektul, ili stapani intelektulci, ne znam. Oni pišu, oni govore o njemu, on njega uzdižu, on njemu napravi tron. Oni smisle i pjesme, druže, mi se kunemo, dijete malo, to odmah, odmah ga zabavi, pa mu onda u Turskoj napravi kip u svakom gradu, na svakom mjestu. Treba Treba formirati. Može biti lutka, obična, igračka, ali od njega se napravi ko to uradi, mele, glavešne. Zato Allah na mnogim mjestima govori u Kur'anu o tim glavešnama. I ovdje Allah Đelešanu spominje faraona i glavešne. Musa, Musa i sam je poslat njima, njima, prije svega njima. Kasnije će imati muđize koje je Musa i imao u sučeljavanju sa svojim narodom njegov narod, Benu Israil, kome on pripada. To nije egipatski narod. Taj narod je došao i izašao ponovo iz Egipta. U Egiptu vlada faraon sa egipćanima, koji je sebe proglasio božanstvom. Koji je govorio, ja ne znam da vi, da vi imate tu lekum min ilahin gajeri, Ja ne znam kada imate drugog boga osim mene, ne je pa je govorio, ena ja sam vaš rohovni bog. Ne Allah ta'ala. Kad čovjek tako nešto kaže, kad tako razmišlja i kad se tako ponaša, onda je to cesta silnik. Ali taj silnik je istovremeno i žrtva. Pa ste, ko je, ko je učinio faraona jakim i snažnim? Pa dok nije došao ministar Haman i počeo uzdizati iznad stepena koji pripada, pripada čovjeku, faraona, nije faraon govorio da je Bog, nego je dobio takvog ministra. I kad čovjek koji je na vlasti ima loše, loše savjetnike, loše ministre, loše saradnike, onda oni od njega, radi svog ličnog interesa, napravio faraona. Kao što su napravili u Egiptu današnjem, kao što su napravili u Tunisu, pa je zabranio i namaz, i hijab, i nije se muslimanka mogla, i, i evo, neki dan isto nisu dozvolili muslimanke da slika ličnu kartu ili za pasoš u, u Marami, u Tunisu, nije smio musliman upalo svjetlo da klanja sabah, da se vidi da upalio svjetlo u njegovoj kući. Ko je to uradio? Prvo su glavešine uzdigle takvog vladara na tron i onda ga non stop hvalili i napravili od njega napravili od njega zinu lavi dinu. To je Husni Mubareka, neka koji izlazi pred narod i kaže, kaže, ja sam, kaže, ponos ovog naroda. Ja sam revolucija. Ne je tamo. Šta je ostalo da kažeš kao faraon? Tako se ponaša. praći Ne sam što zaboravili našu dnevnu obavezu. Govori se da je 15.000 muslimana ubijeno u, u, u Tunisu. U, e, u Libiji čitam jedno pismo u kojem, u kojem jedna, jedna djevojka, jedna sestra piše i šalje na internet, kaže evo, s jednim sahatima ne bi, ne bi uspjela poslati ovo pismo. Internet blokira. I ona iščekuje ne bi se kakva mogućnost otvorila pa da ona pošalje pismo. I kaže danas je mnogo, mnogo u, u, ovoj zelenoj saha, hadrat, mnogo muslimana poginulo u, u Tripoli. Izašli Loruš Da kažu, hoćemo malo slobode, da živimo kao ljudi, dostojanstveno. Nećemo više da budemo robovi. I on šalje na vlasti narada avione, tenkove, plaćenike. Na desetine hiljada plaćenika šalje. I još uvijek to radi. I prijeti, oslobađat ćemo kuću po kuću sobu po sobu, čiviju po čiviju. Subhanallah. Zbog čega 42 godine vlada, nije mu dosta. Faraon, braćo i sestre, silnik. I on je spreman, koji je onaj faraon prije, kazat u ukapti anne ej dijekum va rađulekum min hilafin va usavli bennekum fi dudu'i nahl. Ja ću mi zasjesat ruke i noge u nakst i povješat ću vas na stavla palma. Cijeli narod pobjede ako treba. Tako razmišlja faraon. I tako postupa faraon. I Allah Zalšanu šalje takvom silniku. Musa alaihi salam. I pa ste odlazi. U drugim surama imamo to pozivanje. Fakula lehu kaulen lejina la'allahu jel zekera o jahša. Šalje Musa i Haruna faraonu i kaže idite i recite mu blage riječi ne bi li i ne bi li se pobojao subhanallah takvom silniku šalje takva dva poslanika vjerovijesnika i opet traži da lijep, da govor da, lijepo, da se lijepo obrati faraonu فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد I oni su slijedili faraona, a faraonovi postupci nisu bili, nisu bili ra razumni. Jakdumu kaumehu jevma l'kijameti fa auredahum nar. I dalje kaže Allah Želešanu, on će svoj narod predvoditi na sudnjem danu i uvest će ih u džehennem. Jakdumu riječi Jakobu ukazuje na to da svi oni idu u istom pravcu. A on je ispred njih, makar jedan kadem, jedno stop, on je ispred njih. On ih predvodi na sudnjem danu. Dakle, kao što su ga slijedili na Dunjaluku, tako će ga slijediti i na drugom svijetu. On ih je vodio i on će ih voditi i tamo. Zato dobro gledajte ko vas vodi, ko je ispred vas, ko vam je imao, dobro gledajte. فَأَوْرَدَهُمُ na jer on će ih uvesti u džehennem. Ali ova riječ Hum. ona je puna značenja. Ne kaže se verede, oni su došli. Nego on ih je uveo. A riječ vari, vari duši kad je nešto u nečem. Znači, kad, kad su oni već u, u, u, ušli u tu, u trenutku kad se govori u džehennem, ušli. I vidite, interesantno, fa eu u prošlom vremenu glagol On ih je uveo u džehennem. ste kad Allah Želešanu kaže u prošlom vremenu nešto, onda ono što se je desilo, to nema sumnje. Stvar već, stvar se već desila on ih uveo u džahennem. To je kako potvrdio to značenje. Ne ima sumnje. On će sigurno u džahennem biti uveden. Ali oni su, ili on ih je već uveo u džahennem. Fa euredehumun na. Ali ova riječ, evo eurede, se koristi kad neko nekog vodi na izvor vode. A znate kad, kad, kad neko e, nekog vodi na izvor vode, šta se očekuje? Pa očekuje se da se on tamo napoji, da utoli žeć. Allah Želešanu kaže Vasik Allah bine kefru ila džehenneme ila džehenneme virda. I kaže nevjernik će biti vanesukul mužimine ila džehenneme virda. I mi ćemo e, e nevjernike ili mužrimine, griješnike, u džehennem tjerati virda, vjetar, Evo Eu redehum virda, varit. Sve jedna te ista riječ u raznim oblicima. Mi ćemo ih u džehennem tjerati, tjerati žedne. I faraon predvodi svoj narod. Ali ova riječ, eu redehum, on ih vodi. I oni se očekuju da se napiju. Mislim on ih uvede u džehennem se nisu ga na Dunjaluku, nisu ga pitali kud nas vodiš. Nisu nijedno pitanje postavili. Faraon naredio onu se pokoravali. Oni ga slijepo slijedili. Allah kaže postupci Faraona, njegovo razmišljanje, njegov način vladanja, ponašanja prema ljudima, svi njegovi postupci nisu bili razumni. Da su oni uključili svoj razum, umjesto da slijede faraona slijepo, bez obzira zvali tog faraona ovako ili onako, da li to bio tunijski, bosanski, e, jugoslovenski, šta znam, libijski, saurijski, ako je faraon i ponaša se faraonski, kad čovjek uključi malo razum, svoj razum, kad malo sebe poštuje, kad malo sebe poštuje, vidi da taj faraon nije u pravu i da ne vodi narod koju treba. Ali oni su potpuno isključili svoj razum. Znači, evo eu hum. zapravo ova riječ ukazuje, ukazuje na to da, da, da je on svoj narod gonio kao što se stoka goni. eu, i na, na sudnjem danu će tako biti. Oni su pokorni bili, slijepo ga slijedili. Znate, čovam uzme stoku pa je, pa je vodi na vodu, da je napoji. Ne protivi se stoka. Nijedna ne pita zašto nas vodiš tamo ili šta će tamo biti. Nema pregovora. Slijepo se, e, baš ova riječ je zato upotrebljena. Jer ova riječ, evo rede, evo rede, znači goniti stoku na, da se napoji vode. Međutim, kad oni tamo dođu, žedni, vidite, Allah kaže, i mi ćemo e, e nevjernike u džehennem žedna uvez. Oni očekuju tamo, jel, zbog ove riječi koja na to ukazuje, očekuju da utole žedni, da se napiju, kad tamo dođu, šta će imati da piju u ženama? Čime će u to odreći? Biće ključavu vodu. Pa će im unutrica sva izgorat i koža, kao što Allah kaže u Koranu. Izgorat će, eto gdje ih je dobro. Ali tek tada će vidjeti da ih je tu dobro. Kada au rada humun nar. I on ih je dobro, doveo je direktno. rekao, bili se virdom na vrhu i zložno li je, to mjesto gdje ih je doveo. Va odbiru fi i la'ane i pa se nije, nije samo da, da je doveo u nego na da služe se proklestvo. Na onu kaznu koju će imati. Allah Zulešanu govori u Kur'anu da će farao, faraonovi ljudi, faraon svako jutro i svako večer biti izlagani, izlagani vatri žehemenskoj. Najvjerojatnije se radi o, o sinu Ramsisa drugog faraonu. A to je bilo negdje 1300 godina prije Isa i I sad, koliko ima od Isa i do sad, 2010 godina, 1300 godina, plus 1300 godina, zamislite koliko hiljada godina, svako jutro i svako večer izlažu se džehennemu, faraon i njegovi ljudi. To je još u kaboru. Zamislite ovu kaznu, veliku kaznu, kad, budu proživljeni na sudnjem danu. وَاُتْبِعُوا fi hadihi I na ovom svijetu njih džeka, prokle, njih je, njih A Pa proklinju sve generacije. Ljudi narodi koji god su došli posle, pro, proklinju, udaljeni su od, od, od, od svog dunjaluka tako što su utopljeni, uništeni. U jeumal kijame, a i na sudnjem danu čeka proklinju. Dva proklinja, vidite, vidite, glavešine i faraon. Dva proklinja ima na dunjaluku i na hiretu. Proklinju ih i meleki, proklinju ih i Allah Želešan. Bi se reštul marfud i kako je loš dar taj koji, koji koji su oni dobili. Eto, to je jedno kazivanje. Možda je kratko loža od Ja bih opet šehana to salli rekatej min ežulivija. Mumkin? Tu salli lena imam rekatej. Ha? Dobro, još ćemo dovolj kuda za našu braću u islamskom svijetu. Jer islamski svijet se budi. Dakle, ovo što imamo sad nije, nije obična revolucija. Vidite, ne zna granice granice. Cijeli islamski svijet se budi, islam dolazi ako bude. Zora islama je, ako Bog da blizu, a naše da se zato pripremamo da Allah Đelešanu molimo. Pa ćemo jednom, jednom dovom ako Bog da sad sa Allah Đelešanu Budite u dovi iskreni, braći i sestri. Budite iskreni. I nemojte zaboraviti večeras i svaku noć ako Bog da stalno dovu za braću u, na, u islamskom svijetu.